mūsu rādījumu arī ģimenei. <laughs> Tā gribētu šodien jūs visus uzrunāt. Tā. Jā, šodien parunāsim par, ar mani kopā ir Dace Pole, piecu bērnu mamma, skolotāja, kustības speciāliste. Labrīt visiem! Un Dieva bērns! Pilnīgi noteikti, Dieva meita. <laughs> Jā, un, un uh, uh, ko, es, ko, ko, ko mēs šodien, Dacē, ko mēs šodien pieskaramies? Saprotu, ka mēs laikam tiksimies pat divreiz. Tu esi tik daudz, daudz informācijas zini, mēs vienmēr daudz ko runājam, pieskaramies ļoti interesantām tēmām, un, un ko es arī gribētu, jā, varbūt sākam ar to, uh, vai tu esi ticīga, un, un, un kā, kā tavā dzīvē ir nāku, nācis Dievs, uh, ko viņš darīs, un to iziet cauri tādiem posmiem, etapiem varbūt, jā, vai tu būtu gatava padalīties ar savu dzīves pieredzi? Jā, es eh, varu padalīties ar to, kāds ir mans ceļš pie Dieva. Tas nebūtu nav vienkārši, <laughs> droši vien kā jau katram. Uh, piedzimu parastā ģimenē, padomu laikos, kad uh, ne visās ģimenēs bija Dievs, kā arī tagad, bet tad bija īpaši laiki. Un, uh, bet ticīga bija mana omīte – Un patiesībā bija tā, ka mums ģimenē bija situācija, ka es kaut kādu laiku, kad biju pavisam maziņa, dzīvoju pie savas somītes. Viņa man pieskatīja, un uh, mēs bijām viņas dzimtas mājā, uh, kur uh, bija arī viņas māsas. Un tad, cik es atceros no nostātiem, cik es saprotu, tad pat bez manu vecāku ziņas es tiku nokristīta. Wow katoļu ticībā. <laughs> Bet no kuras puses tu nāc, cik tev bija gadi tad? Toreiz man bija gads un varbūt viens vai divi mēneši. Bet kāpēc, kāpēc, kāpēc bez vecāku ziņas? Varbūt jautājums. Šo es nevaru atbildēt. Man vairs nav kam pajautāt. <laughs> Drošības savukārt, pēc, jā. jā. Jā, savukārt tas, ko es zinu, no savu senču stāstījuma, tad uh, vienkārši mana omīte ar māsām nolēma, ka ja nekristīts bērns, tad viņš ir jānokristī, kā jau kārtīgiem katoļiem pienākās. Un tad mani nokristīja Stoļarovas baznīcā. Mm, skaisti, skaisti. Mēs tieši vasarā bijām svētceļojumā, gājām caur Stoļo, Stoļorovas baznīcu, smuka baznīca un jā, forši, forši piedājā, turpini, turpini. Jā, pati gan es uh, atkārtoti pagaidām vēl tur nesmu nokļuvusi. Nekad nav bijusi tāda vilkme, taču pagājušā gada vasarā man uznāca tik spēcīga vilkme uz šo baznīcu, ka es vīram saku, klau, mums beidzot ir jāieplāno aizbraukt uz turieni, iepazīties ar pašu baznīcu, ar priesteri un arī ar galu galā ar saviem kristību dokumentiem, jo es pat nezinu savu kristību vārdu. Tā kā Aha. tas arī būtu ļoti interesanti uzzināt. Jā, jā, jā. Tā tad tu tā kā no tās puses nāc kaut kur saprotu? Manai mammai vecāki nākuši ir no Latgales, tas ir aiz Rēzeknes, un tēva, no tēva puses ir zemgale pie Sasavas. Nu, tad mana mamma ar tēti Rīgā iepazinās, uh mhm. -huh. un um, eh, aprecējās un veidoja ģimeni. <laughs> Gadījumā visi nenāk no Latgales? Visi kas? <laughs> visi latvieši. <laughs> Cik es dzirdu, visi nāk no Latgales, jā, tas tā, tā interesanti sāka palikt. Nu, paga, senie, senie latvieši, sen latvieši jau bija arī zemgalē, jā, Tērvetes pils, zemgaļi. Mm -hmm. Jā, tas jau tā kā Tur tā vēsture vēl ir jāpapēta smalkāk. Nu jā, tā man tā bērnība gāja, nu kā jau katram normālā, it kā nu, tādā harmoniskā ģimenē. Kā jūs teicu, man uh, Dievs nāca no omītes, bet uh, ikdienā mēs par Dievu, mm, es vismaz neatceros, kad mēs būtu runājuši par Dievu. Un, uh, un tad nāca pusauģu gadi, tie bija tādi haotiskāki gadi – Tur man bija arī vecāki šķiršies, man tas bija ļoti, ļoti liels pārdzīvojums. Man likās, ka man ir vienkārši zeme atvērusies un es esmu pazudusi no zemes virsmas. Noteikti dēļ tā arī tas lielais haoss manī iekšā radās, sākās un turpinājās ļoti ilgu laiku, es teiktu vairākus gadus. Tad bija laiks, kad eh, es ar brāli mēs aiz, eh, aizbraucām dzīvot pie omītes, tas jau bija kaut kādos vēlākos pusauču gados, toreiz es arī dzīvoju, ne, bet strādāju, eh, tas ir mācījos Rīgā, un man bija iespēja dzīvot pie omītes, jo viņi tieši arī Rīgā dzīvoja. Nu lūk, un šī bija atkal nākamā sastapšanās ar Dievu. Bet atkal tādā mm, īsti neapzinātā stāvoklī, <laughs> es pat nezinu, kādu vārdu pateikt, kad vienre, nu, mēs bijām vienā istabiņā, jo Amitai bija tikai viena istaba. Un es redzu, Amita sēž gultā un kaut ko lasa. Nu, es piegāju pie viņas, apsēdos blakus un viņu uzrunāju. Jautāju viņai, Omit, ko tu tur lasi? Eh, viņa toreiz lasīja katoļu dzēve, bija tāds žurnāls. Mm. Viņai bija ļoti daudz to žurnālu, atceros, es nezinu, kur viņa to žurnālus bija dabūjusi, bet katrā ziņā eh, šie žurnāli viņai bija. Un kaut ko es jautāju, es, protams, vairs neatceros, tas jau bija ļoti, ļoti sen, man varbūt bija kaut kādi 16 vai 17 gadi, kad es viņai to jautāju. Un uh, Un tad viņa mazliet pastāstīja, kā viņa lūdzās, eh, viņa pat lāga īsti nepie... Es pat neatceros, vai viņa tieši vārdu Dievs pieminēja, bet viņa teica, ka viņa lūdzās, viņa lūdzās par mani un par brāli, un, un katru vakaru viņa mūs pārkrustīja. Un tas bija tā kā viss, tā bija tāda tā kā maza sēkliņa, atkal viena maza sēkliņa nu, kā jau tajā vecumā, nu, kas tad tur 16, 17 gadi vešs vilpo <laughs> galvā. Bet redz, kā tas iesējās, ka teica daudz, kas tev bija mainījies iekšēji, tur eh, kaut kādas traumas pārdzīvojumi tajos, ne, pusauģu gados, bet šī mazā sēkla, ja, tar, vai krusta zīmīte, vai, vai vienkārši kaut kāda mazs rakstava vietas garīgs stiprinājums, cik tas eh, viss ir aizmirsies, ne, daudz lietas, bet šie kaut kā paliek, ne? Cik brīnišķīgi. Protams, tieši tekstu vārds vārdā es nevaru jā, atcerēties. Jā, jā, jā. Es kaut ko atceros, varbūt pat miglaini atceros, jā. Bet uh, bija visādi notikumi, kas man vēlāk lika piedomāt par to, kā tas notika, kā tas gadījās, ka bija es nokļuvu šādā situācijā. Varbūt, ka tās bija omītas lūkšanas. Piemēram, mm, Es pat neatceros, kurā gadā bija uz Latviju atbriev, atbraucis Jānis Pāvil, uh, Pāvils II, pāvests. Ja. Uh, eh, toreiz viņš bija meža parkā. Man burtiski kā ar tādu plūsmu, ar vilkmi, mani vilka uz to meža parku. Un tad es nolēmu, es vienkārši došos uz turieni. Bet tu tad jau biji ticīgi vai vēl nē? Nē. Nē. Gribēji Es nebiju ticīga, bet kaut kas manī bija, kaut kas jundījās. Jautājumi. Jā, ka kaut kādu iemeslu dēļ man tur bija jābūt. Es tur tajā pasākumā biju, tur vēl bija tāds interesanta situācija, ka mani varēja arī neielaist, jo man bija tāda vēdra somiņa, nu kā jau, es, es esmu bijusi dejotāja, <laughs> un dejotājiem bieži vien vajag kaut ko nogriezt vai sašūt un tad <laughs> nogriezt. Un, un man bija tādas salokāmās mazas, mazas šķērītes līdzi regulāri. Un, un es nebiju izņēmusi tās šķērītes. Vienkārši to somiņu paņemu, uzliku uz vēderu un devos uz mežu, mežu parka lielo estrādi, kur notika šis lielais uh, sajiets. <laughs> un, uh, un tagad tā apsardze liek uh, to metāla detektoru klāt, un man pīkst. Es tā, hopā, kas man pīkst? Un šī ar brīnās, nu labi, es attaisu tagad pēc viņa lūguma to somiņu vaļā. Es izņemu tur kaut kādas lietas, vai jostu, vai kas man tur vēl bija, neatceros. Un, un vēl pīkst. Un tad es tā vienkārši visu ņēmu ārā, Un izrādās, ka tās mazās šķērītes, jo toreiz nedrīkstēja ne ar lietusurgiem, ne, ne ar kaut kādiem masiem priekšmetiem, nu tādos lielos pasākumos tas bija... Ie, ie, augstais ierocis. Augstais ier, ierocis, jā. Un ieeja bija aizliegt. Man liekas, lidost arī nevar ar šķērēm. Visticamāk, jā, jā. jā. Bet es par nu, toreiz... Nu, no, tad tev, tev tu... ielai, tu jau nezināji, kāds dreskots uh, tu gāji. Es neko nezināju, es vienkārši tā kā upē iemesta... Peldēju. Nokritusi lapa vienkārši plūdu <laughs> pa straumi. Un, un laikam viņiem tā mana sejas izteiksme vai viss kopā, es, es tiešām nezināju, kas un ko, un tikko tur uz vietas kaut kāda tur tās zīmītas bija, un, un tā, labi, ej, oh, <laughs> nu labi, <laughs> un tā es tiku tur iekšā, un, un biju tajā, tajā, nu, teiksim tā, pūlī, tajā cilvēku mm, atmosfērā es biju, Es neko no tā neatceros, es vispār neko neatceros, ko šis pāvests ir runājis, eh, jo bija ļoti daudz cilvēku, un kur tad tas pāvis tur pavisam pašā priekšā, un, un es varbūt kaut kādā veidā arī biju, prāta līmenī biju nobijusies, varbūt arī, bet, nu, es saku, šī spēcīgā viltme, tā tad kaut kāda dievvadība tā bija. Bet interesanti tas, ka es jau toreiz vēl neko neapzinājos par to, kas ir Dievs, kas ir par Jēzu. Vispār tur es zināju, ka omītei stāvēja uz sienas eh, tāda bildīte, eh, kas tagad, tagad, tagad varētu teikt, ka eh, standarta fotografija 10 x 15 cm apmēram tik liela tā bildīte, tādā mazā metāla rāmītī stāvēja un apakšā bija uzrakstīts Jēzus brīnumdarītājs. Un tas arī bija viss, es viņai pat neko nebija jautājusi par šo uh, bildīti, kas ir Jēzus un, un kāpēc viņš tur ir brīnumdarītājs. Tad vienkārši tas viss bija. Un uh, tad uh, arī man ir, teiksim, nākuši klāt kaut kādi misionāri un aicinājuši, tas arī vēl pusauģi gados, neko es par Dievu nezināju, bet bija kaut kāda vilkme – tā kā inter, nu, nu, tāda pozitīva interese, tāda patīkama interese, bet es nezinu, vai tā bija kaut kāda sargāšana vai kas, e, ka ne uz vienu no šiem viņu aicinātajiem pasākumiem es neaizgāju, nu, tas ar, ar šobrīdējo prātu es to varu izsacināt, ka man nevajadzēja būt kaut kādās citās draudzēs, jo es visu laiku esmu pie katoļiem bijusi. Jā. <laughs> Lai gan mans tētis ir lutrēns, <clears throat> tomēr nu, viņš nekad nav arī nolīdzis katoļus. Un tad tur, teiksim, tādas situācijas, ka mm, aiz vienām lielām sērām es varēju nokļūt pilnīgi nelabvēlīgā situācijā, un tomēr es tur nenokļuvu. Un tad bija šis lielais jautājums, kāpēc gan es tur neesmu nokļuvusi, kas tad ir tas, kas mani sargāja – Mm, un tad es sapratu, jā, ka tās bija omītas lūkšanas. Bet to, ka es sapratu, ka es dzīvoju uz omītas lūkšanām ilgu laiku, un pat, pat šobrīd, šodien es varu teikt, ka man ir sajūta kaut kādos brīžos, ka vēl aizvien es dzīvoju, es jūtu šīs omītas lūkšanas, bet tas notika tad, kad omīta jau bija aizgājusi mūžībā. Jā. Tā kā omīte man ir tās... Tu nāc pie ticības, kad omīte jau vairs nebija, ja? Krietnu, Vai... Nu, krietnu laiku pēc tam, kad omīte jau bija. Bet parasti, parasti, man liekas, tā ir, kad omīts un opīši ticīgi aiziet, tad arī tad, eh, tie mazbērni, bērni paliek ticīgi. Nav tā, ka viņi aiziet un tur, tur sāk ritīgi strādāt, lūgties, tur dievu, nu lūdzu, man taču meita rekur vazājās pa pasauli, es taču gribu viņu ar te augšā, ne? Nu, nevar zināt, kā tur ir, bet eh, kaut kas tam līdzīgs, ne? Tieši mēs patiešām noteikti nevaram zināt ar savu prātu, mēs noteikti to nevaram izspriest, un vienīgi kaut kāda veselas ceļojuma ir kādam, jā. Un, ehm, taču, jā, es... Uh, kad jau biju precējusies, es esmu divreiz precējusies arī ar pirmo vīru, dzīvojot kopā, mēs šad un tad runājām par baznīcu, par iešanu pie mācītāja. Vienkārši aprunāties. Atceros, mans pirmais vīrs arī, viņš, uh, toreiz viņš diezgan lietoja alkoholu, un, um, un tad, kad viņš jau bija tāds mazliet ieņēmis. Es tūlīt tieši uz baznīcu un mācītājiem paprasīšu to un šito un šito un kāpēc ir tā un kāpēc ir šitā. Es tā, nu, nu labi, nu ej, bet arī viņš neaizgāja. Nu tā tas, tā tas viss palika tāds tā kā iesprūdis. Un nesaprotams, nu, tu dzīvojām kā dzīvojām, nu, viss ir labi, visiem priecājamies un, un, un viss notiek dzīvē it kā, jā. Uh, Bet kāpēc notiek arī tādas lietas? Jā? Kāpēc tas cilvēks ir, ir eh, alkohola atkarībā? Jā? Un kāpēc man ir jādzīvo <laughs> ar tādu kā alkoholiķu? Nu, kaut kas tur ir tāds savādāks. Nu, tās ir atkal šīs noslēpumainās lietas, tas noteikti mums ir kā noslēpums. Mēs nevaram atbildēt uz visiem jautājumiem. Uh, bet... Uh, Jā, man pirmajā laulībā bija viens arī bērni, pirmais bērniņš man uh, piedzima miris. Mm, tas man bija ļoti spēcīgs satricinājums. Es, um, nu, tas ir, tā, es pat nevaru salīdzināt ar ko, tas ir tā kā vienkārši tev izsit visu no pamatā, esi tā kā iemests kaut kādu dubļu vanā, Tās ir ļoti spēcīgas emocionālas sāpes, mm, bet droši vien, ka Dievs par mani gādāja, un uh, viņš iespējams redzēja, cik es ļoti no tā ciešu, un lai man mierinātu, viņš ļoti īsā laikā man atsūtīja vēl vienu bērniņu. Jā, un uh, mums piedzima brīnišķīga meita. Nu jau viņai ir pašai divi bērni, <laughs> tā kā es esmu arī vecmāmiņa, diviem brīnišķīgiem mazbērniem. Cik skaisti, vai ne? Jā, tas ir skaisti, un vecākais mazdēls, viņš arī man ļoti daudz runā par Dievu. Un tad, kad viņš dzima, viņš dzima ļoti, ļoti agri. Viņš piedzima 27. gaidību nedēļā, un es par viņu ļoti daudz lūdzos, ļoti daudz lūdzos. Varbūt šīs manas lūkšanas kaut ko ir darījušas. <laughs> nu, neviena lūkšana nepaliek uh, nedzirdēta Dieva priekšā. Bet, nu, mēs jau gribam ātri, Jā. tagad man vajag tagad risinājumu, tūlīt un tagad, ja nē, tad viss esmu dusmīgs, <laughs> man viss Jā. slikti. Jā, nu lūk, bet... Uh, jā, un gāja laiks, un pēc deviņiem gadiem pieteicās vēl viens bērniņš, meita, nu jau arī viņa ir liela, pilngadīga. uh, bet pienāca brīdis, kad mēs ar pirmo vīru izšķīrāmies, jo es vairs nevarēju izturēt to viņa dzeršanu. Es līdzatkarība. Ceru, Dievs, līdzatkarība arī dzen, jā. Es, Viss kopā. Es ceru, ka Dievs man piedos, es ļoti daudz lūgusies par šo, un uh, Uh, jā, un tad, kad nodibinājām ģimeni ar otru vīru, viņš pieņēma manas abas meitas, mm, kā savējās, un uh, mums dzima trīs brīnišķīgi dēli, par kuriem es esmu ļoti pateicīga Dievam, ļoti laimīga. Un, uh, Sveiciens puikām! <laughs> Jā, noteikti. Es pieļauju, ka viņi klausās. Jā, noteikti čau. sveiciens. Un savukārt, tad, kad uh, mēs, uh, mēs sākumā apprecējāmies uh, eh, dzimtsrakstu nodaļā, taču kaut kas iekšā kņudināja tā kā mudināja uh, iekšējā balss, vai kas tas tāds bija, varbūt kāds eņģēls spēcīgāk piesita, <laughs> ka ir jāiet laulāties. Un tad mēs apzināti sākām meklēt mācītāju, toreiz vēl nebija tur sajās, nekādas sajēgas par to, eh, kas tur ir eh, mācītājs vai priesteris vai pāvests, vispār, tumš, nu tāda, vispār tam nepievērs uzmanību. Mācītājs ir mācītājs. Nu, labi, tā kā es esmu kristīta kā katolieta, viņš nebija vispār kristīts, bet viņam tā doma bija. Viņš manu domu akceptēja arī par to, ka mēs varētu laulāties. Un Dievs mums atsūtīja cilvēkus, <laughs> kur kompānijā mēs nonācām, un viens no tiem cilvēkiem, viņš ieteica mums uh, dotie Aizdoties vienkārši iepazīties ar priesteri Andreju Mediņu. Toreiz Andrejs Mediņš kalpoja Saldas baznīcā, Saldas katoļu baznīcā. Mēs aizbraucām pie viņas dievkalpojumu. Protams, mēs viņu uzrunājām, sākām runāt. Viņš tā, jā, izaiet mācības, tā teikt, būs laulības un tā tālāk, ja. Un, jā, un tā tas ceļš sākās. Mēs ja ne katru, mēs ļoti bieži arī katru svētdienu braucām, mēs dzīvojam Dobelē, un mēs braucām uz Saldu, uz Saldas baznīcu katru svētdienu. Baigais gabals. Jā, un vienmēr mums bija kaut kāda šķēršļa ceļā. Praktiski vienmēr. Un mēs jau beigās sākām par to smieties. Aha, atkal pārbaudījums, vai mēs tiešām to gribam. <laughs> un, eh, <clears throat> un tad bija arī tā, ka mēs braucot pa ceļam ar vīru runājām par kaut ko, un tagad mēs nokļuvām baznīcā, dievkalpojumā skan tā pati tēma, ko mēs esam runājuši. Tā, par, mašīnā. tā parasti notiek, tā dievs arī strādā. <laughs> Jā, protams, <clears throat> tas jau mums kļuva skaidrs vēlāk. Sākumā, sākumā tas likās kā brīnums. Hmm, kā tas tā var būt, jā? Mēs te runājam, kā, kā priesteris var zināt, ka mēs par to un to runājam? <laughs> Bet, nu, laikam jau tas dve, tās, tās, tās dvēseļa informācijas vai dvēseļa valoda, viņas, tās dvēseles sarunājās kaut kā savā starpā laikam un dod mūsu prātam signāls. Es tā pieļauju. Nu, kā tur ir patiesībā, kas to lai zina? <laughs> Jā, un tā kā mums... Uh, Arī visi bērni ir kristīti, katoļi. Kārtīgi katoļi. <laughs> Mm, kārtīgi katoļi. <laughs> Nē, nu tā, kad visi katoļi, <laughs> e, e, e, jo, piemēram, nu, Ne visi citreiz ir tā, ka kāds ir bērns tur aiziet, ne, nav kristīts, vai viņš aiziet citur kristīt. Tā es biju domājis, ka visi katoļi, nu, nu forši, kad vi, varbūt uz viena viļņa, nu tādā ziņā. Tas arī labi. Nu, vispār labi, kad ir kristīti un labi, kad tic Dievam. Nu, tas ir, tas ir primāri un pēc tam jau tālāk katram individuālais ceļš. Jā, un tieši tā, mēs ticējām Dievam. Mēs ticējām Dieva brīnumiem. Taču kad Andrejs svētajās misēs runāja par Jēzu, runāja par Mariju. Stāv, paga, paga, paga, paga. Kas šitas tagad ir? Ja? Kas, kas ir, Jēzus? ir Jēzus? Kas ir Marija? Ko, kas tas tāds ir? Diev. Ir Dievs. Nu kā? Ir vienkārši A, kas Dievs. ir Dievs? Oh, <gasps> kas ir Dievs? Toreiz es nezināju, kas ir Dievs. Tagad Tad toreiz bija pilnīgi cit, cits kaut kāds eh, priekšstats par to, kas ir Dievs, kāda ir Dieva darbi. Tur kaut kur tā kā, nu, tālumā teorija. Kosmosā tur uh, dziļi, dziļi visumā. Jā, un tad kaut kāda teorija, kas ir misēs dzirdēt. punktā. <laughs> kas to lai zina, jā. Un, uh, un tad es atceros vienu reizi, jo es ar vīru par šito ļoti biju diskutējusi, klausies, es nevaru izturēt, nu ko var visu laiku ņemties par to Jēzu? <sighs> Saku, es iešu vienreiz tam Andrejam prasīt, klausies, kas tas ir Jēzus? Un tad vienā svētdienā, kad mēs aizrocām atkal uz saldas baznīcu pēc mīsas, es metu visas bailes, visu kaunu pie malas, gandrīz vai izlauzos cauri pūlim, lai tiktu pie Andreja, sagaidīju, kad viņš būs brīvs arī priekš manis, es saku, tā, Man ir jautājums. <laughs> Kā tur ir ar to Jēzu? Kāpēc ir kaut kāds Jēzus, kāpēc nepietiek tikai ar Dievu? Jo tajā laikā tur bija man kaut kāda informācija arī par reiki, es tur bišķiņ kaut ko biju darījis, tur kaut ko kriksīti ar jogu, bet nekad tā baigi dziļumā nelīdu. Kaut kas mani atturēja no tā. Varbūt atkal tās pašas Olmītas lūkšanas. Es to varu sev prātu tikai Paldies minēt. Paldies Olmītēm. Paldies omītē, jā. Omītēm visām. <laughs> Droši vien, es nezinu. Man, visām ticīgajām man, omītēm. <laughs> man savai omītei noteikti ir liela pateicība par to. Un, eh, nu tad Andrejs, viņš tā paskatījās uz mani, neko diži neatbildēja, iedeva man veselu kaudzi ar bukletiņiem, ej mājās un lasi. Es domāju, nu tā, atšuva mani negribu neko atbildēt, kāpēc viņš ar mani negrib runāt par to. Nu, protams, es, mēs braucām mājās, tad jau mēs tur mašīnā šķirstījām, bet nu mašīnā jau tur tā nevar, un tad nu mājās, jā, es tur katru bukletiņu lasīju, kas tur par reiki, kas tur par kinezioloģiju, es kā kustības speciālists, man atkal tās kustības, jā, kas tur par jogu rakstīts. À, tā kā, kāpēc ir labi vai slikti? Jā, tā kā. jā nu kāpēc tas neietilpst Kopā, šajā? Jā, viņi nevar likt visu vienā katlā, kā saka. Jā, jā. Arī šo informāciju, protams, man ir izdzēsusies no galvas ārā, kāpēc kas ir tā, bet man laika gaitā tas ir vienkārši izsijājies. Nu, tā kā pelavas no graudiem. Vienkārši izsijājies. Vējš aizpūš projām. Jā. Viss tas ir pazadis. Jā, uzliekam, uzliekam vienu mazu muzikālu pauzi ar to vēju, lai aizpūš prom un, un, un iepūš kādu citu dvēsmu. Jā, lai skan. Paļauties, paļauties, paļauties. Klausīt, tu toreiz turpināt no tās, ne? pāri vārdiem, domām pacelties. No sirds, no paļauties, pie tevis patvērties, tev vien uzticēties. Gribu paļauties, pie tevis patvērties, tev vien uzticēties. ja esam apakaļ, parunāsim par. Šodien pie mums ciemos Dācis Poli no Dobeles un eh, stāst savu, savu jā, ceļu pie Dieva, kā, kā no bērnības līdz eh, šim brīdim, kā Dievs ir vedis un, un jā, tiešām mums vajag vairāk paļauties uz Dievu, nevis uz sevīm, kā šajā dziesmas vārdos brīžšķīgās. Jā, varam turpināt, jā. Kaut kas izsijājās, kaut kas aizpūtās, kaut kas eh, iz, izkristalizējās. Jā, nu, protams, tur var stāstīt ļoti smalki un gari un plaši, mm, bet domāju, ka tas nav ļoti svarīgi. Uh, kas ir svarīgi? <laughs> kas ir svarīgi? kas ir svarīgākais? À, nu, labi, teiksim par reiki. Es kaut kā, jā, lai, lai svētais gars vada manu valodu, <laughs> tad man nāk šis te, kāpēc reiki. Uh, Uh, kāpēc Reiki man tā diezgan arī, es tā biju, kā jau es teicu, es biju tur tā kā jau iesākusi interesēties par Reiki. Jā, bija, es, eh, ar ko tas Reiki sākās, es biju aizbraukus uz Japānu pieredzes apmaiņā, es tur nodzīvoju trīs mēnešus, un uh, uh, tie draugi, pie kuriem es dzīvoju, iepazīstināja man ar savu Japāņu, <laughs> vēl vienu draugu, uh, kurš, uh, kurš uh, toreiz bija Reiki meistars. Viņiem tur tā diezgan populāra tas vai tas, jā? Ja? Jā, viņiem tur, tur Reki, tas ir no nu, Japānas tieši arī nācis. A kā ar viņiem ar uh, Jēzu? Nu tā. Uh, budisms, budismam jau Jēzus nav. Cik es zinu, Japānā arī ir kaut kāda katoļa ticība, bet uh, pamatā viņiem ir budisms, uh mhm. -huh. šī elgdievība, jā, viņi pielūdz uh, kokus, uh, Nu, visu teiksim, tikai, uguns, visu dievs, tikai no Jēzus. Jā, jā, Jēzus viņiem noteikti nav. Jā. Es tur arī biju piedalījusies vienos uh, uguns, uh, uguns dieva svētkos. Ja? Nu, nu, mm. vienkārši es tur biju kā, nu, kā ciemiņš. Ja? Man vienkārši aizveda iepazīstināt ar viņa, viņu tradīcijām. Un tad mēs tur tajos tempļos gājām, skatīties. Nu, man reāli tā bija kā ekskursija, jā, un jā, arī pieredzes, pieredzes tā teikt, gūšana. Nu, lūk, un tas šis <clears throat> reikī meistars, Mm, nu, man bija interesanti ar viņu runāt, kā jūs teicu, tajā laikā, kad es biju Japānā, tas bija jau pirms kaut kādiem 20 gadiem, eh, šis Reikija meistars bija tiešām interesants cilvēks, bija interesanti ar viņu runāt, ļoti tāds... Um, kā jau es biju arī kā, jau tajā laikā kustības speciālists, viņš arī par tām kustībām, par ķermeni viņš runāja, kā atjaunot savu ķermeni, tad viņš par to reiki, tur tās enerģijas. Reiki vispār nozīmē rei un ki, Ja, tas tā kā enerģija. Ki ir enerģija, rei enerģija. Ja. Kas tas tāds ir kaut kāda atsevišķa enerģija? Mm. Ja. Mm, man, man ar laiku izsajājās, nu, kā ir dievišķa enerģija. Es akceptēju dievišķu enerģiju. Viss pārējais kaut kur aiziet. Ja. Un, nu jā, un tad es atceros, es taču toreiz arī, kad atgriezos, man bija bakalaura darbs eh, sporta akadēmijā, jāturpina rakstīt, un eh, tad es vēl ar akadēmijas eh, to administrāciju, ka runāju, to mācību daļu, es saku, nu, kaut kā gribās šeit kaut kādas jauninājumus ieviest, nu, lai nav tikai tur dragāto sportu, jā piemēram, te pašā Amerikā jau no 70. gadiem notiek fiziofilozofija, ja, kur jau doktora grādus iegūst, bet eh, Latvijā, tad, kad es runāju par fiziofilozofiju, rakstot savu bakalaura darbu, tad uh, eh, pasniedzēja vienkārši nobijās no šī termina kā tāda, kas tas tāds vispār, ja. <laughs> uh, eh, nu, nu, jā, tā ir. Taču, kā jau teicu, laika gaitā man šis te izkristalizējās, tad tur arī ar jogu, jā, nu, it kā kustības, eh, nu, kas, kas vainas par, par sevi kustībām, ja mums ir jārūpējās par savu ķermeni, pilnīgi noteikti, ja, jo katrai mūsu dvēselē, tad mums katram cilvēkam ir eh, noteikts kaut kāds uzdevums šeit uz zemes, kas ir jāveic, un tas uzdevums ir iedots no Dieva, tad kā es šo uzdevumu varētu izpildīt Dievam par prieku, ja es būšu galīgi vārga. Mans ķermenis nevilks. Tas ir tā kā es paņemu kaut kādu... Nu, tā kā mūsdienās attālināt visu notiek. <laughs> kaut kādu sarūsējuši skrūgriezdi un mēģināšu kaut ko skrūvēt. Es tādu sarūsējuši skrūgniezi varbūt nemaz skrūvē nedabūšu iekšā. Ja? Es, es ar to asociēju. Jā, tā kā mēs esam tās mašīnas, kurām jāliek iekšā tā eļļa, laba eļļa. Jā, nu. jā, un kā cilvēki rīkojas, ja, ka viņi grib, eh, viņi grib, lai tā mašīna labi ripo, viņi par mašīnu ļoti labi rūpējās. Bet par sevi? Bieži vien par mašīnu rūpējas vairāk nekā par sevi. Vai sievu, <laughs> vai vīru. <laughs> jā, un, un, un par sevi aizmirst, un, un, un tad, jā. Lūk, nu, bet, nu, jau mēs, man liekas, esam bišķi novirzījušies no Jā, tēmas, labi, labi, tas, turpin, jau ir, turpin. tas jau ir citā lauciņā. to mēs vēl gan jau pārunāsim, ja Dievs tā gribēs. Jā, Jā ja Dievs gribēs, noteikti. Un... Uh, Jā, taču, kā jau es arī teicu, no jogas arī mani tur, man bija iespēja jogu apgūt padziļināti. Pie ļoti labiem skolotājiem, pie augsta līmeņa skolotājiem taču kaut kas mani atturēja. Es tā kā sāku, hm, bet nevis tā, ka prāta līmenī, bet kaut kas no iekšienes. Nē, tas nav, tas nav jādara. Un um, laikam ritot, mm, jā, un kāpēc arī, teiksim, par tām kustībām. Es pati par sevi esmu vienmēr bijusi ļoti, ļoti kustīga, mm, es esmu dejojusi, uh, ļoti daudz <laughs> dejojusi, arī tādā kā TDA Zelta Sietiņš un tāds deju ansamblī teiksma. Uh, ļoti daudz arī skatu esmu izdzīvojusi, un, protams, tas ir atstājis zināmas sekas. Mm, un, Kādā ziņā sekas? Nu, uz ķermeni kā tādu, jo tas, tas ir trieciens locītavām, tas à, ir ah. kauls uz kaulu. Es domāju, kad eh, arī varbūt tādā ziņā, <laughs> kad var jau skatīties, ir jau tas tautas, tautas dejas vai kas, kur izde, izdejo kaut kādas tās eh, dejas speciālās vai ka savu veidu rituāls vai ko, tā arī var skatīties, nu, garīga un, nu, es domāju tā, bet labi, es te citam pieskaros. T, t, t. Jā, eh, tad Tur, tur varbūt vairāk folkloras dējas, nu kā nu, tādas, jā, jā, tādas dējas. Jā, jā, jā. Bet es, nu tās, kas ir um, mm, horeogrāfiskās dējas. Jā, ja, ko, jā, jā, jā, jā. Skatuves dējas, tā varētu teikt. Skatuves tautiskās dējas, <laughs> jā, kur ir ar visiem baleta elementi. Nu, ne ar visiem, bet, nu, tur ir arī baleta elementi. Un, un, protams, tas visu laiku tā uzvelk, uzvelk, uzvelk un visu laiku tādā, visu laiku virpulījies. Nu, tas miers, nu, īpaši jau jaunībā, kāds tur miers, jā, ka tu visu laiku esi tajā skola, mājas darbi, dejošana, visu laiku tādā virpulī. Negulētas naktis, protams, jo ir ļoti apjomīgi mājas darbi, vai tur kaut kas jāglazno, vai kaut kas tur jāraksta īpaši, īpaši, kad ir kaut kādi glaznošanas, zīmēšanas darbi, tad, nu, tas paņem ļoti daudz laika, vismaz man, jā, ja es daru, tad es daru kārtīgi. Un, um, Aizpildīt savu prātu, lai nebūtu jādomā, nu? <laughs> Jā, lai ne ļoti jādomā. <laughs> Un tad kurā vietā tad šeit ir Dievs? Jā? Kurā vietā šeit ir Dievs? Un, protams, ja mums nav šis miers, tad, ja šis Dievs nav, tad kā tad tas miers atnāks? Un, un šī trauksme, šī paaugstinātā spriedze, viņa, protams, mūsu ķermeni bojā, degradē. Jā. Un, um, jā. Labi, bet eh, es eh, nokļuvu pirms daudziem gadiem arī avārijā, un, un caur šīm kustībām es esmu ļoti daudz eh, atjaunojusi sevi, un patiesībā, bet tā nebija joga. Vairāk es ar pilāta sistēmu nodarbojos, caur šo sistēmu es ļoti daudz tās dievišķās īpašības sevi esmu attīstījusi, teiksim tādu kā pacietību, lielāku mieru, plūsmu, uh, Tad caur ķermeņa atveseļošanu es esmu arī kaut kādā veidā virzījusies pie Dieva. Jo caur šo mieru nonāca tādā kā apskaidrības stāvoklī, un pēkšņi tev parādās pilnīgi cita veida, cita līmeņa informācija. Vai nu tas ir grāmatas, vai nu tie ir cilvēki, vai vienkārši kaut kādas atziņas pašam atnāk. Un... Um, Un tā kā es arī savu mugurkaulu, kurš ir ļoti kompresēts pēc avārijas, eh, mm, diezgan daudz esmu caur šo te atjaunojusi. Nu, lūk, bet paralēli tam visam ir dzimuši arī bērni, tad, kā jūs teicu, vēl trīs puikas, taču vis, eh, vēl pēc, eh, vēl pēc puišiem mums pieteicās vēl viens bērniņš, meitenīte, kurās eh, gaidīšanas laikā es gan vizuāli, gan eh, fiziski saskāros ar eņģeļiem. Es reāli jūtu, kā eņģeļi mani sargā. Patiesībā jau vēl ar jaunāko dēlu jau es, eh, es sajūtu to, kā eņģeļi mani sargā. Un tas bija ļoti spēcīgs tāds, nu to, to nevarēja nepamanīt, piemēram, es stāvēju pastā rindā, un, un aiz manis bija brīva vieta, nu kā jau pastā tur bija tādi, tas bija jau pirms cik gadiem, desmit gadiem, uh, tie lodziņi, un tagad arī ir, ka tur izvelk to numuriņu, un tad tu gaidi, ka tu varēsi iet pie tā vai tā uh, lodziņa, Un, eh, un, un tādā, tāda veida rindā, tad tur nebija ļoti daudz cilvēku, un, eh, un es stāvēju stūrī, un tam stūrim pa diagonāli pretī bija ieejas durvis, un es dzirdu ar ausīm, es dzirdu, ka atverās durvis, un kaut kas ienāk iekšā, un tajā pašā laikā, kad tās durvis atverās, man bija tāda sajūta, ka pilnīgi tā kā tāda, mm, vilnas sega ļoti lielā ātrumā triecās man pret muguru, stāv tā kā mazliet mm, saraust, pat neiz, varbūt pat neizbijos, bet man likās tā, hm, kas tas tāds ir, kaut kas jocīgs. Es pagriežu muguru, aiz manis neviena nav, bet ir ienākusi, kaut kāds, nu, kaut kāds cilvēks ienāca iekšā. Un, nu, protams, durvis bija atvērušās. Es domāju, interesanti, nu labi. Un, un tad vēlāk atkal, kad eh, tā bija ziema, mm, ceļš bija apledojis, bija ļoti slidens, un es steidzos no mājām uz darbu, Un, un tas bija manuprāt, devītais gaidību mēnesis. Un es jūtu, ka es slīdu, bet vispār man līdzsvars vienmēr ir labs bijis. Un es jūtu, ka es slīdu, un es nevaru vairs noturēt līdzsvaru, un es krītu lielā palēlinājumā. Tas nebija tā blaukš, un es esmu sasitusies, un ir šausmīgi sāpīgi, bet es krītu patiešām palēninājumā. Ar tādu sajūtu, ka mani kāds tur. Tad kas tas bija? <laughs> Vai tas nebija eņģelis? Jā, un savukārt pēc, pēc jaunākā dēla, kā jau es minēju, ir, mums bija vēl viens bērniņš meitiņa, kur es patiešām sastapos ar Jēzu. Beidzot dzīvē es sastapos ar Jēzu, es redzēju, kāds viņš izstās, viņš man nostājās priekšā, uh, Es viņu varēju kārtīgi aplūkot. Un tad viņš pēc brītiņa attālinājās, es viņu turpināju aplūkot ar izbrīnas pilnām acīm <laughs> un gandrīz vai kā mazliet atkāršo žokli, kas tas, jā, par ko man tāds gods. Un tad viņš vēlreiz attālinājās līdz izgaisu. Pēc apmēram divām nedēļām man parādījās Marija. Bet re, reāli arī redzēji seju vai Es vai redzēju, silēt, vai? ne, Jēzus bija ar visām drēbēm, ar visu seju, kā, ar kā, visu. Kādas tur drēbes vai kā? kā drēbes kā bija gaiši, gaiši zils ar baltu. Man, ja es, at... Nu, tas gan bija Marijai, bet par Jēzu tur bija kaut kas ļoti, ļoti, ļoti gaišs. Un tad, kad es viņu redzēju, man bija pilnīgi skaidrs, ka tas ir Jēzus, Ar seju vaipstus. Jā, visus mati. Mati viņam tādi pagari bija līdz pleciem, manuprāt. Un tāda gaisma, bet tāda gaisma, kurā neapžilbina acis. Un tad man vispār vairs, tad man izbeidzās jautājumi par to, vai vispār Jēzus pastāv. Tie bija tik daudzi gadi, kad es saņēmu atbildi. Kādēļ ne tikai Dievs? Kādēļ Jēzu vajag? Nevis vajag, bet viņš vienkārši ir. Viņš ir visiem mums, viņš ir katra mūsu dzīvē, taču vai mēs apzināmies, ka viņš ir mūsu dzīvē? Un e, meitenīte mums e, piedzima ļoti pirms laika, Tā bija 14. grūtniecības nedēļa. Tas man bija ļoti spēcīgs pārdzīvojums, kad uh, es piedzīvoju divas nāves vienlaicīgi. Tā bija bērna nāve un arī manis pašas nāve, jo es jau redzēju, kā es eju nāves tunelī. Tu kā biji komā, jā, vai, vai? Jā, jā, man bija ļoti spēcīga asiņošana, bet pirms, pirms šīs asiņošanas tajā vakarā es e, redzēju, kā vecākais brālis atnāk pēc mazās māsiņas. Viņa atvadījās un aizlidoja. Tad tā kā dzelteni silueti, tad tās bija dvēselītes. Un šī, šī, šis nāves tunelis man iedeva vienu fantastisku iespēju saprast Dieva spēku, Dieva gribu, saprast to, ka mēs šeit uz zemes esam tādi mazi puteklīši, ka mēs ar saviem prātiem tik maz ko varam, mēs varam daudz ko ietekmēt, jā, taču kurā virzienā. Un Jā, tas man bija ļoti smags periods, ļoti ilgstoši smags periods. Es izdzīvoju diezgan depresiju. Un, eh, un tad es Dievam teicu, mīci mani tā, kā tu uzskati par vajadzīgu. Es sevi ielieku tavās rokās. Un tā es ļauju, nu jau ir septiņi gadi pagājuši. Brīnišķīgi. Jā, Un eh, es vēl gribu pastāstīt vienu. Kā viņš tev mīca, jā? Ja? Kā viņš mani mīca, tas ir ļoti liels stāsts, tur nepietiks šodien laikam laika. Tad mēs varam ieinterģēt klausītāju. <laughs> Tā, kuru notikumu, lai pastāstā. Bet es gribu pastāstīt pašu pēdējo notikumu, kad uh, tieši pēc šī te nāves tuneļa Ehm, man sākās tādi ļoti spēcīgi meklējumi, kas tad man ir vispār jādara, jo es vairs nespēju dzīvot tā, kā es līdz tam dzīvoju, kaut es neko ļaunu nedarīju, jā, es tiešām palīdzēju cilvēkiem, un eh, darbs man vienmēr sagādāja prieku, tās bija gaviles vienmēr, es pat nenoguru no garās darba dienas, es drīzāk biju vienmēr tāda uh, uzpildījusies, Un, eh, jā, protams, šī apziņa par Dievu jau man bija, kā jau es teicu, tas Jēzus īsti vēl nebija. Un eh, tā ceļa meklēšana bija tādā ziņā, ka tā es esmu kustības speciālists, bet tieši tā es negribu. Es saprotu, ka ir kaut kas dziļāks, ir tās dvēseles lietas. Ja? Tad es tur sāku darīt izteiktāk fiziski mentālo praksi, ka cilvēkiem devu uzdevums eh, arī caur kustībām eh, attīstīt garīgās lietas, paskatīties uz sevi eh, no garīgās puses. Un... Bet Dievs man deva dažādas komandas, kas man tur arī ir jādara, ko es arī konkrēti esmu pildījusi. piemēram, tāda lieta kā dziedini savu dzimtu, tā bija konkrēta pavēle no augšas. Pēc divām nedēļām man ir konkrēta pavēle lūdzies par savu vīramāti. Tu es domāju, ā, Dievs, es tik daudz par viņu esmu lūgusies, un tu gribi, lai vēl es lūdzos? Labi. Bet kā, kā, kā tev tās pavēles nāca? Es domāju, ka tas nāca caur lūkšanām, jo es ilgu laiku lūdzos uh, Tā reizi. Jā, un tad eh, tev, kā, kā tu zini, ka tā ir pavēle, kā, kā to sajūtu vai tu nevar, to? Tu nevar... Uh... Tev eh, saka balsīs, uh, tagad lūdzies par dzimtu, vai, vai tas ir galvā, vai kā, kāds ir? Nē, tas noteikti nebija no galvas. Es neatceros, ko es biju darījusi tajā brīdī, kad es šo pavēli saņēmu, bet es zinu, ka es lūdzos. Uh, un... Uh, šī dziedinā, dzimtas dziedināšana, viņa notika arī ļoti interesantā veidā, ka man vienkārši pēc kaut kādām trijām dienām man draudzene atnāk ar grāmatu dzimtas dziedināšanu, ko ir sarakstījis katolis. Ok, <laughs> labi. <laughs> ja. nu, tā kā tā, un, un teiksim arī par to lūdzies par savu vīrmāti, tad uh, man vīrmāti jau ir mūžībā, Un paldies viņai par visu to, ko viņa man ir darījusi. Neuzskaitīsim tās lietas, ko viņa man ir darījusi. Uh, bet uh, trīs gadi un trīs mēneši pēc viņas nāves viņa man atnāca pateikt paldies. Atnāca, pienāca pie manis, pieskārās pie mana pleca, kreisā pleca, nolieca galvu. Paldies tev! un izgaisa. Bet tas bija tā kā sapnī? Tas nebija sapnī. Vīzija? Tā bija, jā, gaišā dienas laikā. Ok. Gaišā dienas laikā es biju mājās. Nu, lūk, tātad tas ceļa meklējums, ko tad man īsti, tur, ko man turpināt darīt. Mm, es... Uh, 1. februārī biju vienā karitas pasākumā, kuras arī domāju, kā brīvprātīgais iet pamācīties kaut kādas lietas. Un uh, es arī ar grūtniecēm strādāju, man ar to pasniedzēju sanāca saruna par grūtniecēm. Un, uh, un, un es paliku uz tādas pauzes kaut kā. Uh, bet man ļoti gribējās aiziet uz Svētās Marijas Magdalēnas baznīcu. Es pat nezināju, kur viņa atrodas, tikai zināju, ka tā atrodas uh, Ka tāda ir. Ka tāda ir e, vecrīgā. Jā. Arī tur es teicu, Dievs, ja, tev, ja tu domā, ka man tiešām tur šodien ir jābūt, tad ved mani uz turieni. Viņš man tiešām aizveda. Uh, tieši priekšā man stāv baznīca. <laughs> es eju iekšā, domāju, nu, iešu, iešu pasēdēt, Tas nebija dievkalpojuma laiks, brīvais laiks, kad cilvēki vienkārši gāja baznīcā, sēdēja solā, lūdzās vai vienkārši bija kopā ar Jēzu. Un es apsēdos solā kādu laiciņu, es sēdēju, es domāju, labi, Jēzu, es esmu kopā ar tevi. Un vienā brīdī mani atslēdza. Burtiski izslēdza. Tā kā aizmidzināja mani. Bet tomēr es biju tādā sajūta līmenī, es biju kontaktā ar, ar visu to atmosfēru. Ar realitāti. Jā, arī ar to atmosfēru. Uh, Tad, kad jau es biju ieslēgta atpakaļ, <laughs> tad, eh, kad es atjēdzos... restartēji. Restartēji, <laughs> iespējams. Un eh, es jau tā nepacietīgi es, es, es, es saku, Jēzu, runā ar mani. <laughs> nu tā iekšēji klusā, klusībā tā, ka neviens nedzird. Un viņš saka, ej mājās pie saviem bērniem. Es tā, ha? Ko? Nu, arī klusībā, ja. Viņš tā, viņš atkārto, Ej mājās pie saviem bērniem. Es tā paga, paga, bet man taču ir arī vīrs, ko tālāk. Ja man tur bija visi visādi jautājumi. Un viņš saka, vienkārši esi. Es tā, o, oh, labi. Tas man deva tādu atslābumu. Es aizgāju pēc tam pie altāra, palūcos. Ka nav palūcās. tā jāiespringst, to ne? Jā, ka nav, ka es eju meklēt to ceļu, Un man Jēzus visu laiku ir rādījis to esi ceļu. Pie saviem mīļajiem esi pie viss. saviem bērniem. Tu esi tik daudz veltījusi laiku citiem cilvēkiem. Tev beidzot ir iespēja būt ar saviem bērniem, ar Tas saviem mīļajiem. Tas ir vislabākais, kas mums var būt. Jā, varbūt uz šīs nots mums arī jābeidz. Dievs grib būt ar saviem bērniem, mēs arī sev uzliekam šķēršļus skrienot darbos, biznesos, idejās, laba mērķa vadīti, bet jāsam ar saviem mīļajiem, jo tas laiks ir īs, un, un, un pēc tam mēs skatāmies, kāpēc es nevarēju ilgāk, jā, kāpēc es, kāpēc. Lai nebūtu šie, jā. kāpēc esam ar tiem, kas mums ir blakus, un, un ne tikai uh, jā, kas mums ir blakus, tas ir mūsu tuvākais, un varbūt tas nav mūsu ģimene, bet tas ir mūsu, kam mēs varam arī dot roku, un, un kurš var arī mūs atbalstīt un palīdzēt, tā kā esam viens otram. Paldies, eh, Dācis, ka tu esi. Paldies par tavu ģimeni, mēs esam uh, draugi, draudzējamies dobalē, lai Dievs svētī, svētī visus mūsu radio klausītājus, uh, eh, uh,